Estamos de regreso con ustedes, amigos del tren de la música. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y para empezar la segunda parte del programa, debemos decir que será la hora de empezar nuestra parte poeta y literaria, pero en español de autores franceses. Y esta noche será el turno de John de La Fontaine, que será de leernos un poco de su biografía. Y vamos a parar un momento para escuchar a la, a la doña, a la señora, a la grande amiga, a la directora de la Alianza Francesa, que no vas a decir una, que no vas a cantar, ¿no? ¿Cantar? No, necesita un poema de El el gato y los ratones. Merci. <laughs> Muy bien. El, el gato y los ratones. Un gato llamado Rodilardo causaba entre las ratas tal estrago y las diezmaba de tal manera que no osaban moverse de su cueva. Así, con tal penuria, iban viviendo que a nuestro gato, el gran Rodilardo, no por tal lo tenían, sino por diablo. Sucedió que un buen día en que Rodilardo por los tejados buscaba esposa. Y mientras se entretenía con tales cosas, reuniéronse las ratas, deliberando qué remedio tendrían sus descalabros. Habló así la más vieja e inteligente. Nuestra desgracia tiene un remedio. Atémosle al gato un cascabel al cuello Podremos prevenirnos cuando se acerque, poniéndonos a salvo antes que llegue. Cada cual aplaudió entusiasmada. Esa era la solución. Estaba clara. Mas poco a poco reaccionaron las ratas, pues ¿cuál iba a ser tan timorata? ¿Quién iba a atarle el cascabel al gato? Así he visto suceder más de una vez, y no hablo ya de ratas, sino de humanos. ¿A quién no lo han golpeado los desengaños? Tras deliberaciones, bellas palabras, grandes ideas y, en limpio, nada. Ah, preciosa, preciosa, preciosa. Donc, on doit dire un gros merci à Madame Rosario de nous avoir euh, récité ce poème de Jean de La Fontaine. Mais on va passer le microphone à, Alba pour qu'elle nous dise un petit peu, cette fois-ci en espagnol, qui est ce monsieur La Fontaine. Alba, a ti le microphone. Ok, Jean de La Fontaine est un escritor francés que produjo las fábulas más famosas de los tiempos modernos. La Fontaine Nació probablemente el 8 de julio de 1621 en Château-Thierry y estudió en la Universidad de Ré. Durante muchos años siguió los pasos de su padre como inspector forestal del Ducado de Château. A partir de 1659 recibió la ayuda de diversos nobles e influyentes mecenas literarios. Su principal obra publicada fue una adaptación de Eunuco, del dramaturgo romano Teresio, pero su fama literaria reside en sus cuentos y relatos en verso. Fue miembro de un destacado grupo literario francés en el que figuraban los dramaturgos Molière, Racine y el crítico poeta Nicolas Beaulieu. Sus obras posteriores, entre las que cabe destacar nuevos volúmenes de cuentos y relatos en verso y tres colecciones de fábulas lo convirtieron en uno de los hombres de letras francesas más eminentes de la época. En 1683 fue elegido miembro de la Académie Française, pese a la oposición de Luis XIV. La obra de La Fontaine influyó en buen número de escritores posteriores, sus fábulas se distinguen por su agilidad e ingenio narrativo, así como por el amplio y sutil conocimiento que el autor tenía de la vida. Sus cuentos y relatos están inspirados en el Decameron de Giovanni Boccaccio, el Heptameron de Margarita de Navarra y los cien nuevos cuentos supuestamente escritos por Antoine de La Salle, pero La Fontaine introdujo numerosas variaciones en estas historias, con una prosa e ingenio únicos. También escribió poemas, libretos de ópera y obras de teatro. Entre estas destacan el relato romántico en verso y prosa Los amores de Psique y Cupido. La Fontaine murió el 13 de abril de 1695 en Paris. Pour continuer le programme de ce soir, comme nous avons avec nous dans le train Madame Rosario, nous avons aussi la mère de, Alba, la, Madame Mercedes Mercado Valdés. Et je vais me faire ce plaisir de leur offrir en dédicace cette musique qui s'intitule dans mon cœur. Dans ce cas, on devrait dire vous dans mon cœur. <laughs> on va écouter cette musique maintenant qui s'intitule Trois dans mon cœur. On ne sait pas ce que sera demain. L'amour se perd un peu chaque matin le chagrin qui passe, le bonheur qui vient, ou bien la solitude à deux jusqu'à la fin. Ne t'en fais pas, y a que toi dans mon cœur. Je ne veux pas aller chercher ailleurs, pas un seul jour un autre amour que toi. Ne t'en fais pas, je ne vois que tes yeux. Et grâce à toi, il m'arrive d'être heureux. Jamais tu sais, je ne te quitterai. Même si la vie un jour a blessé On ne peut pas toujours vivre caché. Garde confiance, je sais déjà que j'ai vraiment de la chance d'être avec toi. Ne t'en fais pas y a que toi dans mon cœur. Je ne veux pas aller chercher ailleurs, pas un seul jour, un autre amour que toi. Ne t'en fais pas, je ne vois que tes yeux, et grâce à toi, il m'arrive d'être heureux Jamais, tu sais, je ne te quitterai. Après cette musique, on va continuer un peu avec la biographie de Jean de La Fontaine. Vas-y, Alba. Quand La Fontaine publicó son premier livre en 1668, entregó varias piezas de costumbres y las dos primeras colecciones de sus cuentos. Estos últimos, aunque provocaron un escándalo, le proporcionaron gran notoriedad. El 31 de marzo de 1668 lanzó sus fables, Choisises, et and Verbs, en una edición de lujo ilustrada con grabados, con grabados del dibujante la obra obtuvo un éxito fulminante, por lo que tuvo que ser reeditada ese mismo año. En la primera edición, las fábulas son descritas como una adaptación enriquecida de las de Sopo y dedicadas Monseigneur de Delphine, el delfín de Francia, que tenía entonces siete años. En el prefacio se presentan como literatura para niños. Hay que resaltar que, en esa primera edición, no aparece ninguna alusión al editor de las imágenes, quien parece haber ilustrado los textos sin haber tenido contacto con el autor. On va s'arrêter un petit moment et nous allons continuer encore avec une autre musique. Et je m'empresse de présenter encore une fois cette musique à Madame Rosario Martinez Hill, qui est, qui est la directrice de l'Alliance française, dont je suis professeur, et Alba est l'élève de l'Alliance française, une très bonne école, hein? faut pas l'oublier. Et Madame Mercedes Mercado Valdez, la jolie madame, la jolie maman de Almano Alba, je regarde la figure d'Alba et elle est très contente aujourd'hui d'avoir sa maman avec elle. Hein? <laughs> feliz de tener su mamá con ella, ¿no? Sí. Ay, qué bueno. Pero una sorpresa también, señora, muy grande. Porque cuando ella me ha dicho que, ay, mi mamá va a venir, dice, ay, qué bueno, vamos a, a eh, hacer una entrevista con ella. ¿eh? Saludos a mi papá. Así. Ah, ¿Perdón? ¿Por qué no podía venir? Le mandó saludos al novio el pasado domingo. Ajá. Y al papá no, nada. Ah, eso yo no me meto, por favor. <laughs> Eh, ok, entonces, no, tú vas a mandar ese saludo a tu papá. Ahora? Sí, un saludo a mi papi, que me está escuchando. <laughs> sí. Un abrazo. Y un abrazo y un beso y, te quiero mucho, papi. <laughs> Me parece que está muy celoso, ¿eh? Bastante. Bastante celoso, ¿eh? Ay, entonces ya, cuidado, porque Esli va a tener mucho problema, ¿eh? ¿Eh? Con él no le va a dejar entrar en la casa. Bueno, vamos a escuchar Una music que es Realmente muy jolie. Y el título de la canción ça s'appelle la tendresse. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre, l'amour finit. La tendresse. Et après la tendresse, on va continuer encore avec euh, le reste de la biographie de Jean de La Fontaine. Et Alba, tu continues En las fábulas, la sonrisa y la risa están siempre presentes, incluso en los temas más graves, puesto que en lo cómico es en ellas multiforme. El humor característico de La Fontaine con respecto a Esopo especialmente viene dado por la mezcla de tonos y de intervenciones socarronas del autor, sobre la base de una estructura dramática sencilla. Et eh, ce soir, nous parlons d'amour, de, de, tendresse. Et maintenant, la prochaine chanson que nous allons écouter, ah, c'est encore une chanson amoureuse, madame. Je m'excuse, mais nous parlons d'amour ce soir. Et le titre de la chanson, c'est Je t'aime, tu vois. <laughs> Et les maris vont être jaloux hein, ce soir. Hein. <laughs> Je t'aime, tu vois, c'est le titre de la chanson que nous allons écouter maintenant. sais pas t'offrir des fleurs, je ne sais pas parler d'amour. C'est que peut-être j'ai dans le cœur plus de tendresse que de discours. Souvent, tu sais, j'ai très envie de te serrer entre mes bras. Pourtant, j'hésite et je me dis que tu vas te moquer de moi. Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Je t'aime, tu vois, plus fort de jour en jour. Je n'aime ne sais pas te consoler quand je vois que ça ne va pas. Et je m'en veux de m'énerver, d'être à ce point si maladroit. Le soir venu, quand tu t'endors, quand je te sais trop fatigué, bien que je rêve de ton corps, je n'ose pas le réveiller tu vois, un je ne le dis pas. avec cette euh, dernière chanson, euh, nous allons clôturer le programme de ce soir qui a été vraiment une surprise parce que vraiment, nous n'attendions pas la visite de Madame Rosario Martinez Hill, ni, ni aussi de Madame Mercedes Mercado Valdez, et à notre studio euh, à de la UDO ce soir. Ah, je vous remercie, je vous dis merci à vous deux et je pense que ce ne sera pas la dernière fois que vous serez avec nous. Et j'espère que qu'on se reverra très bientôt. À tous mes amis auditeurs, je dis bonsoir. Je vous attends dimanche prochain sur la même longueur d'onde, la 820 AM, la radio, la UDO, la meilleure de tout le nord de Sinaloa. Ok, muchas gracias por acompañarnos aquí en el tren de la música. Muchísimas gracias por acompañarnos a mi mamá y a mi directora de la Alianza. Nos los esperamos el próximo domingo con muchas más sorpresas aquí en el tren de la música. Buenas. Bonsoir a tout le monde. À dimanche prochain. Bonsoir. Bonsoir. Maladie d'amour maladie des amoureux. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, viens mais prends garde à toi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, Méfiez-vous mes amis, caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. N'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. N'allez pas car il mord si vous le réveillez. l'amour est petit, c'est joli, si joli, mais quand il devient fort, c'est plus beau que la vie. J'irai sous le feuillage chercher le serpent gris, car l'amour, c'est la mort, mais c'est le paradis, car l'amour, c'est la mort, mais c'est le paradis, car l'amour, c'est la mort mais c'est le paradis, car l'amour. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison chansons chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour alors sans avoir rien que la force